տարբեր երկրներում հաստատված մեր հայրենակիցների հետ Արցախի իրենց կյանքի ու ապագայի մասին Վան Նովիկովի հայկական ֆենոմեն հեղինակային հաղորդաշարում։ Բարև ձեզ ռադիո լսող բարեկամներ, այսօր անդրադառնալու ենք Երուսաղեմի հայ համայնքին։ Հայկական ֆենոմենի օրվա զրուցակիցն է Երուսաղեմում բնակվող մեր հայրենակից երիտասարդ երգիչ երգահան Ափո Սահակյանը։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն ենք հայտնում հարցազրույցի մեր հրավերը ընդունելու համար։ Նախ մեր ավանդական առաջին հարցը, որտեղից են սերում ձեր արմատները եւ ինչպես եք հաստատվել Երուսաղեմում ցեղասպանության ժամանակին իմ նախկիներ, այսինքն իմ մեծ պապիկը փախել է Սեբաստիայից, փոքր հայք Սեբաստիայից, փախել է դեպի Պոլիս եւ մտածել է, որ նավակար այնտեղ դեպի Ֆրանսա դեպի մաս է, հենց որ նավակը պիտի նստեր, լուր իրեն հասա, որ իր եղբայրը ողջ էր Երուսաղեմում թողեց Ֆրանսան, այդ նավակը դեպի Ֆրանսա, ասեց օքեյ, ես Ֆրանսա պիտի չգնամ, մույս նավակը նստեց դեպի այդ Ադեն Պաղեստիներ, անգլիացիների դրապետության տակ 1923-ին։ Եվ գնաց Երուսաղեմ, եւ ես երրորդ ծերունդն եմ Սահագյանների, որ ծնած եմ Երուսաղեմ ու մեծացել եմ այնտեղ, Ուրեմն դա են մեր արմատները սեպասիաց եւ սեպասիացիների արմատները վասպյուրականից են 400 տարի առաջ վասպյուրականից որ գնացին դեպի Սեբաստիա։ Ես միշտ ասեմ, իմ արմատները Սեբաստիայից են եւ Սեբաստիայի արմատները Բասֆյուրանից են, ուրեմն որ այդ կապը միշտ պահած լինենք մեր հայրենիքի հետ։ Հետաքրքիր է Երուսաղեմում հայ մարդու կյանքը քիչ տեղեկություններ ունենք Երուսաղեմից, չհաշված լրահոսում երբեմն հայտնվող ինչ որ թեմաներ, հայ մարդը ինչ հնարավորություններ ունի Երուսաղեմում սովորելու, մասնագիտություն ձեռք բերելու, մասնագիտական գործունեություն ունենալու համար նախ եւ արդ պետք է շեշտենք, որ մեր համայնքը շատ փոքր է, այսինքն վրա վրայի մենք ունենք 800 հայ, Երուսաղեմ 800 իսկ ամբողջ Իսրայելում ամբողջ Իսրայելում ելի ունես 300 հոգի Յաֆայում, այդ ուրիշ քաղաքը, Թել Ավիվի մոտ հայեր կան, որ սովետից փլուզումից վերջ այնտեղ հասալվեցին։ Հայաստանից են։ Իրենք պաշտոնապես Իսրայելի աչքի մեջ կնկատվին իբր հրյա հայ, եւ մենք քրիստոնյա ենք քաղաքական համայնքներից ցեղասպանությունից մենք կնկարենք աշխարհը իբր քրիստոնյա հայ հրյա հայ են հա, բայց միշտ կապ ունենք իրար հետ ընկերներ են իրենց թիվը թերավելի շատ է մեսնից սովետից եկած հայրը իրենց մոտ կան 3000 հայ 4000 այդպիսի թիվեր կան որ մարդիկ կսեն որ 4000 են 5000 են բայց կարելի ասել որ այդ 5000-ից մի 1000-ը գա որ համայնքի մեջ ակտիվորեն շատ գործ կտանեն ուրեմն եթե սա իրար հետ առնես մեր 800-ը Երուսաղեմում 3-ը 3 ունես մի 2500 ակտիվ հայեր գիտագից հայեր որ կաշխատեն մեր համայնքի համար մեր ազգային շահերի համար Երուսաղեմում հայերը ընդհանրապես Գաբրեն հայոց թաղամասը, որ 5 հակում է, Երուսաղեմի 5 հակը բաժանված է 4 մասի՝ քրիստոնեական թաղամասը, տաճկական թաղամասը, մուսուլմանական, հрьяաներու թաղամասը եւ հայկական թաղամասը։ Մենք մեր թաղամասում ենք, որտեղ վանկը կա մենք վանք ունենք այնտեղ Սուփ Հակոբի վանքը եւ այդ վանքը sense մի քաղաք է, մեր քաղաքն է, sense մի քաղաք քաղաքի մեջ, Երուսաղեմի մեջ, որ միայն հայը թույլ վիճում ունի ներս մտնի, որ մուտք գործի։ Մենք այնտեղ մեծացել, որ մեր դպրոցներ այնտեղ են, մենք մի հայկական դպրոց ունենք այնտեղ եւ սկաուտական ագումբներ ունենք սպորտային դեսպաներ եւ մենք այնտեղ մեծացել մենք մեծացել ենք շատ հայկական միջավայրի մեջ շատ հայախոս միջավայրի մեջ Գլենդեյլի պես չէ կամ Լոս Անջելես պես չէ, որ ավելի sense ավելի սպրված է։ Մեր մոտ հայախոս ենք, շատ զորավոր հայախոս ենք։ Կարելի է որ մեր փարաբաշարը շատ զարգացած չէ, ինչպես այստեղ, բայց շատ հայախոս ենք եւ շատ ազատ կսկանք խոսել հայրենի, շատ հանկիստ կարող խոսել։ Ես միջև 11 տարեկան ոչ մի հрья կամ արաբ ընկերուն էի։ Հայ էին իմ ընկերները եւ միայն խոսեի հայերեն եւ անգլերեն, հետո ես սովորեցի արաբերեն եւ եբրայերեն, այդ լեզուներ, որ քաղաքի լեզուներն են։ Մենք չենք ցոլվում Երուսաղեմ, շատ մնացել ենք հայ, բայց գիտենք ապրել արաբի հետ ու հրյայի հետ այդ շուստրությունը ունենք ասա մենք շատ բան ենք սովորել geopolitical geopolitical բաներ շատ ենք սովորել որովհետև մենք կաբրինք մի համայնքի մեջ, որ օր-օր լարվածություն կա ու դրսից ոչ էլ մեր մեջ, բայց դրսից լարվածություն կա, որովհետև Երուսաղեմը լարված դեր Իսրայելի դիրապետության տակ է, բայց միջազգային աշխարհը կասի իսրայելցիներին, որ դուք քրաված եք արաբների տարածքը, պետք է դուրս գա։ Իսրայելցիությունը չէ, այդ մերն է, մենք մի դիչ դուրս չկա։ Ուրեմն մի շատ փախումներ կան իր հрьяաների եւ արաբների միջև եւ մենք իրենց մեջ կապենք բայց 70 տարի է վեր մենք սովորել ենք ոնց դաշենք ու մեր անգյունը եւ մեր սովորելությունը այդ անգյունում որ հայերի մոտ չկա մենք մեր շահեր ունենք մենք մեր ակնկալումներ ունենք, որ ինչ պետք է մեր կակաուտին ինչ ծերունդու է, ինչ ծերունդու չի, եւ զորավոր ենք այդ ձևով բահեր կան, որ ավելի դգարացած ենք, կարելի է հիմա մի քիչ բան է, որ դգարացած ենք, ուրիշ պայմաններով պատճառած է այդ դգարությունը, բայց չէ գասեի որ մենք զորավոր համայնք ունենք, չգիտեմ թե աբակակը այդ համայնքի մեջ, դա ուրիշ հարց է։ Որ նույն հարցը գարա սպիրկի մեջ, այս այս սպիրկի կներկայացնես այս հարցը, որ դուք աբակա ունեք սպիրկը, հայ աբակա ունի սպիրկը, որ 30 տարի վերջ, 40 տարի վերջ ավելի պիտի ցուրվեն Ամերիկայում, Ֆրանսիայում, կզարմանան որ հայը որ գնա Մոսկվա, ու մի տարի վերջ կամ իր երեխաները արդեն ռուսախոս կլինեն եւ ոչ թե հայախոս։ Մեր մոտ այդպես չի, մեր մոտ շատ հայախոս ենք մենք եւ շատ կբահբանենք մեր հայությունը, այդ հայկական սկզբունքները ու իդեալները ու երազանքները։ Իսրայելի բարյացակամ վերաբերմունքն է դարձել միջարևելքի մեջ ավելի հեշտ է հայ մնալը, քան թե Ռուսաստան կամ Հունաստան, որովհետեւ Եթե մի կողմից մուսլիմաններ են եւ մյուս կողմից այլասկեր են ու հрьян լինի կամ ուրիշ կրոն ավելի բարդ է ծորվել իրենց մեջ է հայը քրիստոնյա է այդ որպես սփյուռքի ներկայացուցիչ եմ ուզում այդ հարցը քեզ տալ ինչ է անձամբ քեզ տալիս հայ լինելը մենք բահբանեցինք այսինքն 70-80 տարի 1923-ից ուրեմն 99 տարի իմ ընտանիքս արդեն հաստատվել են Սյուրքի մեջ 99 տարի։ Ես ոնց ասեմ, երրորդ սերունդն եմ որ ծնվել եմ։ Մենք բահբանեցինք մեր հայությունը ու էությունը այդ հայկական որով մեզ համար սրբություն է հայմնալը։ Դες մեկ հաղորդություն ունենք Սյուրքի մեջ։ Ամեն մարդ Սյուրքի մեջ մեկ հաղորդության ենթարկվել հայա բահբանում։ Կարելի է այս մարդը ուրիշ ծև ուներ, մույսը ուրիշ Բայց այդ ընդհանուր գաղափարախոսությունը մնացել էր հայաբահպանում ու Հայաստանի մեջ հիմա գարամ ասել Հայաստանի մեջ կամ Արցախի մեջ էլ հա, ներառյալ չկար այդ գաղափարախոսություն, որ մարդոց կմիացնի մեկ նպատակի կհամախմբվի։ Այդ սպիրկի մեջ դա է։ Եվ գիրես այս սպիրկի մեջ դարբեր քաղաքական շարժումներ կան։ Մեկը Տաշանցյանն էր, մյուսը Ռամգավար, մյուսը Հնչակյան, եւ իրենք իրենց մեջ բաներ ունեն քաղաքական դարաձայնություններ։ դա, դա, դա, դա, դա, դա, դա, դա, բայց գաղափարողությունը նույնն էր, որ հայաբահվանում ուժանակեցինք մենք։ Բարձ բանած, կարելի հիմա այդպես չի, իմ սերնդագեցներից մոտ այդպես չի, բայց բաբայի սերունդը, իմ ծնողների սերունդը եւ իմ մեծ հայրերի, իմ մեծ մայրի սերունդը իրենց մոտ բան չուներ ազատություն, որ գնաս եւ ուրիշի սիրահարվես ոչ հայ։ Եթե դու բերեիր մի հարց կամ տղա, որ հայ չէ, Ցնողը կես ասեմ ինչ ինչ ինչ ոչ հայ բերածս մերքով, հա»։ պետք պետք է հայ լինի։ Քո անձնական սերդ, մերդ, ես սերը հարված եմ, մեսի հոգս չէ, մեր մեր հոգը չէ։ Դու հայ պետք է բերես, որ քաղաքապարախոսությունը դա գթելաթրեկես։ Միայն հայ, որ հայ մնանք։ Ու մնացինք հայ։ Դրա մեջ մշակույթով զբաղվում, որ մշակույթը ուժ է ու գործիք է վերականգնեցնելու քաղաքապարախոսություն եւ իդեալներ նոր սկզբունքներ, նոր ասկային սկզբունքներ, որ անհատը կարողանա զորանալ եւ հարաճ դիմել, բայց հավաքականին էլ պիտի օգնի։ Դառնանք այն հարցին նորից, արդյոք հայ մարդու համար հեշտ է օրինակ Երուսաղեմում մասնագիտական եւ ընդհանրապես կենսական ճանապարհ հարթել։ Հա, եթե դու ճարպիկ ես ու խորոմանկ ես ու խելացի ես եւ աշխատասեր ես, կհասնես։ Տնտեսությունը լավ է, քեզ բանկու դա հնարավորությունը գուտա որ զարկանաս այդ ասպարեզում, որ դու մասնակցես մեջը, բայց ելի մեկ ուրիշ հարց կտանք երուսաղեմում։ Դա է բայց ամենակարևոր կամ մեկ հատիկ բանը, դա է մենակ ամենակարևոր բանը։ Գան մարդիկ մեր մոտ, որ հա, ու միլիոնադեր են, ու հաճոհած են այս գործի մեջ։ Հա, հա։ Շատ քիչ, բայց բայց ունենք։ Բայց կա մարդիկ, որ հաճոհած են։ Ա, Բայց հիմա եթե իրենց գնաս ու ասես, թե «Դե, ինչ պետք է անես այդ փողով, կես այսեն աշտարակում եմ Երևանի այդ ծայրերը, ուզում այնտեղ փողս վերել, մի կորց անեմ այնտեղ ու փող այստեղ։ Որ այսինքն դա լուրջ դիտարկվում է այնտեղի։ Մեր մոտ ամեն հաճող ընտանիքները, որ գիտեմ, սաղը տուներ ունեն Երևանի մոտ սա ուզում են այստեղ գալ եւ կորց բանալ։ Սենց փոքր կորցեր, կորցանալ չէ, ոչ է մեծ բան։ Որովհետեւ էլի ասեմ, եթե աշխատասերս Երուսաղեմ կհաջողես, խոչդոտները կան, բայց կհաղթահարվին։ Եվ մենք դասիարված ենք ասում, որ պետք է հաղթահարես։ Մեր մոտ կարաս հաջողի, բայց միշտ այդ պակասությունը զգում ես, որ օքեյ հաջողեցա, բայց ես հայ եմ վերջվերջով եւ ու Հայաստանը ուզեմ օգնել, մեր գերս մեր հայրենիքին ուզեմ, չեմ ուզել միշտ սպյուրքի մեջ մնալ, երբ որ մարդիկ ես ասեմ դու որտեղից ես, Երուսաղեմից ես, բայց հայ եմ, ինչու հայ ես Երուսաղեմ, ցեղասպանություն, ինչու ցեղասպանությունը միջև հիմա դեռ հայ է, ես հարցերը, ես դրա համար մի քիչ կզզվեմ ես հարցերից, որ իսկ լուծումը անձամբ քո համար ինչպես ես տեսնում, ագր անձամբ հարցություն, հարցումս այդ ուղղությամբ Հա, ես արդեն այստեղ եմ քիչ, շատ ավելի այստեղ եմ, քան թե ես պատերազմի օրով այստեղ էի եկա։ Ես շատ չեմ խոսել դրա մասին, բայց կամավոր էի, բայց անզեն կամավոր էի։ Ու բայց ինչ որ են բادرացին օրով բան տեսա որ ով որ գաբրի հող հողին վրա դերն են հողին պետք է մենք դերը լինենք մեր հողին ապրելով այստեղ Իսկ Արցախը երբ սկսեցիր ճանաչել, ես առաջին անգամ ինչ կապեր։ Ես առաջին անգամ Արցախ եկա 2009-ին, Շուշիում մնացինք Շուշիի մեջ ու սիրահարվեցի այնտեղ մի աղջիկ կա։ Եվ Շուշին ինձ համար այդ բանն էր, որ այդ քաղաքը, որ սիրահարվեցի առաջին անգամին։ Եվ վերադարձա Արցախ 18-ին ես ու ու եղբայրներս գնացինք բդդվեցինք Հայաստան։ Այս համար բայց Արցախը այդ բաթմուչյան կակադնակետն էր, չէ՞, մեր վերածննդյան կակadնակետն էր։ Եվ դրա համար երբ որ պատերազմը էլի սկսվեց, ես չէ, ես ուզում Արցախ լինեմ կամ Հայաստան լինեմ կամ մոտ լինեմ, նայեմ ինչքա։ Ես կհավատայի, որ պիտի հաղթենք այս պատերազմը։ Անկարելի է բարձրենք, անկարելի է։ Ես Շուշի մտա հոկտեմբեր 18-ին մի հրատատար գարգարձեմ այդ օրը։ Ես ունգերս ասենք, գալի Շուշի մեկ հատ գնանք։ Գնացինք Ղազանչեցոց, մոնվարեցինք, հետո լսեցինք բումբումները, ռամպագոզները, ասենք, չէ, ուր հրատատար։ Թերք շարունակվեց պատերազմը։ Եդ դուրս ելանք դեպի Թերքիով։ Ստեփանագերտում այնենք, հետո Թերքիով հետ գնացինք։ Բայց ինձ համար բան էր, որ Արցախը Դες մեր հայրենիքն է, ես իմ քաղաքապարվեստությունը շատ բարձր է, ազատանգախ միացյալ Հայաստան։ Ես չեմ զանազանում Արցախը ու Հայաստանի Հանրապետությունը, ամեն ինձ համար մեկ է։ Արցախը ինձ համար կարևոր է, որովհետև այդ միացյալության պատմությունները նոր էջներ, որ հաջողեցանք եւ դա բան է, քայլ դեպի ուրիշ միացումներ։ Ես երկու կողմն եմ աշխատում եմ, որ պետք է միացյալ լինենք մեկի վրաս, ու հայրենիքն էլ պետք է միացյալ լինենք։ Արցախ գալով շփվելով տեղացիների հետ, ինչ առանձնահատկություններ ես նկատում մի բան կա Արցախում ու Հայաստանի ժողովրդի մեջ հայերի էստեղ որ շատ լավ է գազեմ բարի են բարի են շատ իրոք այդպիսի բարի են որ մի քիչ կսկաս որ միամիտ են երբ որ գասես մարդկանց այսինքն պատրաստվեցեք, այսինքն մի վստահեք աշխարհին, որ աշխարհը միշտ լավ է, կամ մենք մի ամբի վրա ենք ապրում, որ ամեն ինչ խաղաղ է։ Կյանքը մի անդար է, որ չգիտես որտեղից օծը վրա պիտարցակի եւ այրուզը վրա պիտարցակի, կամ պետք է միշտ պատրաստ լինես եւ սկոն լինես բայց Հայաստանում եւ այսօր շատ բարի են որ կհավատան մարդկանց լավության մեջ որ չէ ախպեր ոնց պիտի հարցակվեն կամ չէ միջազգային աշխարհը կա կամ մակը կա Իսկ ասեմ, ինչ տեսակի բարի մարդիկ եք որ Կովկասում եք մեն ապրում, պետք է Կովկասի մեջ պետք ավելի սխալ լինենք եթե մենք Կովկասում։ Դա լավ բան է կարծեմ։ Բայց դեղեր կա պետք է բարի շատ ու չլինենք, պետք է ավելի ավելի խիստ լինենք այդ բաների մեջ։ Ես ավելի հույս ունեմ երիտասարդների վրա, որ ավելի շատ իրենց հետ կշմեմ, որ ես էլ երիտասարդ եմ, աշխատասեր եմ։ Եթե գաղբարոխոսությունը տեղին բերենք, ավելի կարելի է աշխատասերանան։ Դա բայց աշխատասեր արցախցիները մանավանդ կամ հարավցիները Սյունիք եւ Արցախ իրար հետ։ Շնորհակալություն հարցազրույցի մեջ ավելնաթում եք համար։ Ձեզ հաջողություններ ենք մաղթում ձեր ստեղծագործական կյանքում, որը ինչպես դուք տեղեկացրիք, նաեւ հայրենիքի շահի, ազգային շահի հետ եք փորձում համատեղել։ Ձեզ հաջողություններ եք մաղթում ձեր այդ բոլոր նախաձեռնություններում ի նպաստ մայր հայրենիքի եւ Արցախի։ Շատ մերսի ցես։ Առայժմ։ Ռադիո լսող բարեկամներ, մենք զրուցել էինք Երուսաղեմում բնակվող մեր հայրենակից երիտասարդ երգիչ, երգահան Ափո Սահակյանի հետ։ Ավարտին մտեցավ հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Խոսափողի մոտ էր հեղինակ եւ վարող Վան Նովիկովը։ Կհանդիպենք։